Pa sad ćemo ga palit pa sad ne znam, nema mogu skinuti ovo. staje to negdje na... Samo glasnije da se čuje sve lepo. U redu. Dobro. se može to boći. Imaš, imaš ekvilizer da vidiš. Ovo ti je super. Ovo je čak preglasno mi se čini. Pa mogu ga je stiša, stavio sam ga na kaj. Udara, udara u zid gori. Krčite. Malo... ga tako A <laughs> malo priguši. A dobro, sad ćemo na medium. Mislim da je sad okej. <laughs> Okay. te neće. Pa mislim, je to Gledaj, opet isti džep. Kako je složeno, ono... U te radu isti džep. Pušiš duhan, onda sam... Kako se vježba. Možemo početi? Da, da. Okej. Okay. Se možeš predstaviti samo za slušatelja? Ono... Ja sam Marko Zdravković Kunac, jedan od voditelja e, škole animiranog filma? O, u e, Puli. U Puli, da. E, možeš reći samo nešto općenito o radionici, onako kako je se formila ta ideja i sve. Znači, ta ideja je jedan od projekta Pulske filmske tvornice i um, oformila se tako što smo ja i Ivan Dobren pričali o tome i zaključili da je super raditi animaciju. To jest, ja sam prije u, osnovnoj školi Zubina Martinusi radio e, jednu radionicu koja je nastavak na HNOS program koji je u petom razredu u sklopu hrvatskog jezika, filmske medijske kulture, oni moraju naučiti animaciju, te pojmove o animaciji, a uče na način što gledaju, ako uče, uče tako što gledaju e, u blok satu film i oni ga analiziraju. A neki od principa Pulske filmske tvornice su da zapravo se uvijek ide na praktičan rad i na gotov film. I onda smo tamo zapravo napravili gdje se napravila dva animirana filma. To smo pričali na, na sastancima tvornice i onda smo došli do ideje da bi se mogli napraviti nekakva baš sustavna škola za animirani film jer su djeca više nego zainteresirana. E, polaznici, jel ima? Ima interesa se, jel dolaze znači ti? <laughs> Pa ima interesa, mislim. Pa veliki interes. Da, veliki interes mislim baš ono pričajući sa, tom djecom, shvatili da će interes biti dosta veliki, to nam se stvarno pokazalo. Napravili smo te pozivnice, plakate po školama i rekli smo se ljudi pribilježi Oni su bili u velikoj panici dan prije jer smo imali pribilježenih samo bosanih. Međutim, na sam dan radionice je došlo 30 i 8. <laughs> I to ja dalje, ovaj drugi dan je došlo isto neka grupa, ovaj 20. Tako da imamo sada dvije grupe, jedna je od... I još dolaze i danas. Da, vrijeme dolaze novi, neki, neki odlaze. Znači imamo u četvrtkom grupu 5. i šesti razredi koja ima 20-25 u negdje i e, sedme i osme razrede petkom kojih ima 15. 15, 15 danas. Da, 15-20, tako nešto stilira. E, što to radite na radionici, mislim neke tehnike, to sam vidio. Ok, na, počet, na prvim radionicama smo radili... na prvim radionicama smo radili taumatoskop i fenakistoskop. taumatoskop to je ona forica sa izrezanim kartonskim krugom gdje je s jedne strane jedna slika, s druge a druga. Onda kad se to brzo okreće, onda na, onda se da, tako da objasnimo te neke temeljne pojmove animacije, zašto se uopće može raditi animacija zbog tromosti oka i tako. I e, onda smo odmah prešli u tom prvom terminu na ovaj, malo složenju stvara, to je fenakistoskop. To je krug koji se oko svoje osi vrti onako, na, na jednom štapiću, na olovci. Mi smo koristili olovku i nekakvu pribadaću. I onda je u tom krugu ovaj, nacrtano osam sličica, znači to je animacija u osam sličica koja se vrti u lupu stalno. I radili smo jednostavne stvari, cijet kako se otvara, lopta kako skače gore dole. E, jedna cura je odmah u startu krenula sa čovečuljkom koji je skakao, pa neka raketa koja kao kreće i ono stalno polječe i na novo izlazi iz kadra. Ali zanimljivo je to pošto je to krug i onda zapravo prvi e, taj sad smo e, djeci, zapravo taj, tu cikličnost, cikličnost pokreta. Znači djeca su usvajala cikličnost pokreta, to je prva sličica i mora biti jako slična zadnjoj sličici. Mora biti nastavak, da. Da, znači, pokret se cijelo vrijeme ponavlja. I onda u nastavku smo uh, išli na kompleksne stvari, to je hod. Ljudski hod i djeca su sva zapravo napravila taj ljudski hod, neki su čak radili i skokove i puzanje. U su nas iznenadila djeca, da, s time što su ovaj, puno brže sve to iskapirala i usvojila i bila sposobna napraviti nego što smo mi mislili. Mislim, mislim da ćemo se morati malo duže ipak baviti time. A u principu smo znak ostali <laughs> nekako iznenađeni, pa sad čak i razmišljamo o tome da još unaprijedimo taj naš početni koncept cijele radionice, da to malo ovaj, e, iskompliciramo. Poslije toga smo, znači ovaj tjedan smo radili sa Lego kockicama, to ono, klasična stop frame animacija, znači baš fotoaparatim djeca su radila grad, inače cijela radionica ima nekakav... Ona tema grad. Znači. Da, tema je grad. u principu, da, jedna poveznica i onda tu mi otvaramo neke prostore, djeca sama se nadograđuju i na kraju će nastati nekakav animirani film na temu grada. Raspravili kolegu Kutkice i sad u nastavku će još slijedi te tri klasične animacijske tehnike, to su... Jedno znači glinu ćemo raditi. Plastilin, zapravo. Odnosno plastilin. Radit ćemo kolaž znači pomicanje ono, izrezaka, silueta i tako, i radit ćemo crtanje, znači folije, prozirne folije, pa tu već ulazi onda više pokreta, svaki pokret na jednoj pozadina, ono, planovi i tako. Malo ćemo to složiti, mislim da će to biti sve ok, ono, sada gledajući tu djecu, mislim da neće biti problema sa time. E, to je u sklopu Pulske filmske tvornice. To je nastalo kao neki projekt vezano uz baš Pula Film Festival, koliko mi je poznato. E, negdje sam čitao baš e, kako idu neki filmovi, recimo Radionice dokumentarnog filma isto mi se čini da je bila, da neki filmovi odlaze i na festivala. Da li će tako biti isto sa ovim animiranim filmovima iz ove radionice, da li negdje planirate to poslati? Pa da, postoji u dosta puno festivala koji se baš e, su namijenjeni djeci i dječjem stvaralaštvu i namjeravamo tamo ovaj film poslati. Znači, ovo radionica namjerava e, Radionica zamišljena da traje dva mjeseca, znači do prvog šestog, negdje u šestom mjesecu ćemo imati premijeru i tog crtanog i još e, crtana, to filmova koji će napraviti djeca u sklopu nekog našeg drugog projekta, to je radionica E, radionica finske medijske kulture u osnovnoškolskoj nastavi. Još ćemo, znači imat ćemo malu prezentaciju dječjeg stvaralaštva unutar Pulske finske tvornice. Da. A mislim, samo Pulska finska tvornica je krenula, to što si prvi rekao, kao e, popratni program Pula Film Festivala, međutim, s vremenom su se e, ljudi jako zainteresirali i jedan, dio ljudi se ponavlja na tim radionicama i zapravo stvorila se kritična masa ljudi koji se tokom cijele godine žele baviti filmom i onda smo se e, registrirali kao udruga i dalje smo u dobrim odnosima sa Pula Film Festivalom, tj. dalje nastavljamo tu radionicu. Međutim, radimo i druge stvari kao što je škola animiranog filma, ta radionica osnovne nastavi, ta radionica 8-6 nastavi, pa imamo tu arhivu Fotokino kluba Jelen. Arhivu Fotokino kluba Jelen arhivu Portokine kluba Jelen, a i osnovna, osnovna, da, protokine klub Jelen je klub koji je u u Puli od 64. do 90. Ja mislim napravili su preko 70 nešto filmova i oni su jedni od pokretača Mafafa. Mafaf je bio e, najznačajniji, najdugovječniji festival amaterskog filma na području bivše Jugoslavije, neposredno prije Film festivala i ove godine ćemo zapravo isto obilježiti 45. godišnjicu osnivanja Mahafa. Eto, svašta nešto radimo. Da, da, pa ne. E, isto e, o vašim priješnjim aktivnostima sam baš gledao e, Atak, recimo, što sam vidio. to se sve. što? <laughs> što je s tim? Tako, i, fa i faki. E, što možete reći o tome, recimo, kako, da, kako vam to pomaže, recimo, u ovim radionicama i sve? Da, to super pomaže, to je, to, su, to su bili moji studentski dani, kada je alternativna kultura bila na povojima, ali na povojima zapravo u smislu toga što je vrijeme stalo, ne, zbog rata i onda se opet se nešto krenulo pregrupirati, E, tražiti svoje prostore i Atak je, ja mislim, jedna od prvih zapravo udruga koja je dobila svoj autonomni prostor i krenula raditi čak prije močvare. I, i Urka u Zagrebu i dosta smo otvarali nekakve nove umjetničke koncepte u smislu e, prikazivanja a, alternativnih, tamo tako reći, e, davanja prostora alternativnim umjetnicima, plus jako smo bili angažirani na području ljudskih prava. Znači, mm, jako bi rado sudjelovali mi kao umjetnici na, u prosjedima, prosvjedima, osmišljavanjima i svega. To je bilo vrijeme Tužmana, bilo je dosta zove, e, ksenofobična sve. I onda smo totalni radikali. Mi bi onako izlazili na ceste, e, zatvarali promet, e, organizirali anarkističke kružoke i, zabavljali se na jedan kreativan e, društveno odgovoran način. I onda u sklopu ataka je nastao i FAKI, festival alternativnog kazališnog izrašaja. Halo. Ej. Dajem intervju, a ne idem kod plaća. Mogu tražiti cigaru. Da, možeš tražiti cigaru. Cigaru, da. Nemam. Nemaš. Da, da. Dobit, ali zadnja. Baš sam uzeo jednu. Ne, super, super. E, jedno bilo se skupi baš. Papira. Ako imaš kunu mogu ići kupiti. Onako... Ne, ja bi išao kupiti okvir ovdje na kiosk, ali ne radi. Ne radi? Ej, ja biti. Inače za kunu lako. Što ne radi tamo kiosk? A je? Ajde pobjegnem ja sam E. Ej. što meni to daješ? Pokazujem ti komora. Pa. Znaš, Znači, je... Eh, FAKI, Festival alternativnog kazališnog izričaja i to je bilo super. Bili smo snimači Mario Kovač, Anton Jure Gracin i ja i kupila se ta neka opet razum kritična masa ljudi koji se želi izražavati, ali eh, su zapravo bili nekakvi punkeri i to, a nije bilo ono standardna fora fanzin band, nego kazalište. <laughs> I to je onako bilo jako nevjerojatno gomile ljudi koji su tamo došli e, prociniti jer je, znači, ta nekakva ikonografija koja je ono baš poznata po, ono, znaš, dres imaš, ne, kao punk imaš prepoznatljiv dres kod, imaš muziku, imaš fanzine, plakate, ali nemaš kazalište, nemaš punk i ženo sam tako nešto. Da, Slabo ili se barem očekuje od, od, te, od tog uzrasta. Još ja sam tamo gledati te predstave koji su bilo super jer si recimo obilježi tog vremena su se ljudi jako često glumili jedan drugom u predstavama. Dobro, to nisu bila predstave, to su bili nekakvi prošireni performansi. I, i koji smo mi baš namirno pokušavali opet staviti u, grad. I kažem, to vrijeme je baš bilo ono ksenofobično. Svi su bili sivi, niko se nije smijao, nama baš bilo gušta, dakle totalno biti drugačiji. Da, da i ono, to, i to, alternativno, gurat pod nos, može se drugačije, mislim, Pragu i politika i rat i sve živo, ono, pustite nas na miru i ono, imamo neke svoje džireve. I, I, još je više dobro fora sa, fakim, to recimo, u jednom terminu se pogledam četiri predstave i onda e, je pauza i ljudi u toj pauzi smisle još dvije predstave ono, na Brzaka uzmu te rekvizite koji su bili od ljudi koji su prije igrali i su naprave još dva performansa. Tako da, <laughs> to, smo zvali ad hoc teatar. <laughs> Kao ono, ad hoc dio teatra i to je bilo ludo. Ono. <laughs> I ne znam, još za kraj, da, još za kraj, općenito animirano filmu u Hrvatskoj. čekaj, mogu ti, još nešto drugo ispričati, mislim, pored, pored toga, znam, kao logički naslijedio. Onda se, onda se dogodilo to da je atak izgubio prostor. A, ja sam tamo kao program koordinator i to je, to je bilo baš ludo jer je to zapravo funkcionira kao nekakav nezavisni kulturni centar zapravo koji svaki dan ima program, baš svaki dan ima nekakav drugi program, znači izložba, žok, postavljanje fanzina, čitanje poezije, e, kazališna predstava, nekakve ono unplugged bendove, znači i, različite timove, znači nekako nekakvih kazališta, onda je bio taj video tim. I kako smo nisi bili nekakvi umjetnici koji se bavili aktivizmom, htjeli smo, e, mislim, htjeli smo proširiti te neke koje, naše poruke, neke naše, neke naše nazore većem broju ljudi. I kako je, a tako izgubio prostor, ja sam skužio da je zapravo najveći utjecaj na to može imati video tim. I onda se iz video tima e, je nastao Fade In koji sada radi na HTV-ove produkcije, E, direkt i gomilu dokumentaraca, on je nastao zapravo iz video tima e, Ataka. Tako što se skupio, ne znam, ja, Mabić, Tatjana Božić, Ivo Rivezić i onda smo krenuli raditi prvo za lokalne televizije, pa i onda za HTV i onda su oni dalje nastavili raditi, ja se vraćam u <laughs> Što ti <laughs> Što ti Ludi lokal patriotizam. I što bi super zapravo. Ja da, on, da sam otišao kad, kad, kad je bila, bio veliki projekt e, edukacije. Jer e, ja tak kao nekakav mm, udruga povlaka produkcijska kuća super funkcionirala u Zagrebu, mislim, jer može funkcionirati u Zagrebu i Zagreb veliki grad ima puno tema. Ono što mene zanimalo jeste kako proširiti to na neke druge zajednice. Onda smo baš pisali veliki edukacijski projekt da se to realizira u, u malim, malim, kako se zove, malim sredinama, drugim gradovima, van Zagreba. E, ja sam tu, tu otišao, oni su napravili s tim projektom što su napravili, nakon toga negdje u follow-upu je nastao i Restarted s određenim Sertićem, a ja sam došao ovdje razvijati nekakav drugačiji model koji nije nužno aktivistički i, koji bi zapravo bio baziran na, gradu, nekako je ono, grad županija priča. A da opet ima su tu onako autonomiju i svježinu, to je da ne kopira modele iz Zagreba i ne znam, mislim da, da je ono, tvornica nastala je tvornica koja za sada ima, to jest radi na tim projektima, vidjet ćemo rezultate negdje do kraja godine kako će to sve zaživjeti, pa ćemo onda i suditi o tome da li se isplatilo veću pulu ili ne. Ja mislim da da za sada. <laughs> da će otići malo na <laughs> o lokalnom stanovništvu. Za kraj samo još jedno pitanje, mislim, cijeni to ono kratko baš e, animiranom filmu Poli u Hrvatskoj, tako na lokalnoj sceni. Mislim, mi se bavimo, znači, tu, tu, tu, tu je sad ta nekako ono, nezgodan položaj pulske filmske tvornice jer e, mi radimo zapravo edukaciju koja je unutar mjesec dana daje filmove koji zapravo idu na različite festivale. E, znači, pored ovih recimo neprofesijskih filmova, mi smo ušli u konkurenciju Zagreb Doksa i ulazimo već par godina u konkurenciju Dana hrvatskog filma ali to radimo, znači ti filmi su nastali unutar edukacije. Sad ono što bi voljeli napraviti jeste da, e, da odvojimo edukaciju i produkciju, to je da i dalje ostane taj oblik edukacije, ali da se počnemo baviti zapravo produkcijom filmova e, srednjeg metra, možda i dug, dugog metra. Tako isto recimo sa školom animiranog filma. Znači ovo je edukacijski proces gdje će djeca imati svoje autorstvo unutar filma, međutim e, to je ipak edukacija. trenutno u Hrvatskoj su se u zadnjih 3-4 godine je nastala dva, tri jaka studija koji se bave animacijom, koji isto idu, koji oni izbacuju autore, imena, idu vani na festivale. Ja sam nadam što biti budućnost neka naša za, par godina što se tiče animacije. Ono. A što se tiče um, Bog, ono, osobnog zanimanja za animaciju je, jeste to što imam tu neku isto cijelo vrijeme e, želju za, za, propitivanjem prošlosti. Recimo sad sam našao 3-4 crtana, to animirana filma filmovi nije stručan izraz. Animirana filma u arhivi fotokino kluba Jelen. Pa mi se dosta zanimaju ovi prvi e, hrvatski filmovi e, koji su rađeni u sklopu škole narodnog zdravlja e, i, i, voljeli bi zapravo njih prikazati puštoj publici. Znači te nekakve ono prvobitne, prvobitne hrvatske početke. Jer su baš dosta zanimljivi, a mislim da mogu komunicirati sa, sa današnjim društvom. Savršen.